И neće ovoj davi naštetiti nikakva služba. Istinski naslednici. vjerovjesnik koji ne možete čuti sa novotarske, nego samo sa sunice univerzije. Posjetite nas www.palta.com Soba put u vjeru. Soba put Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jezak Allah. U svemu je bio prvi nije samo brada ili kratka odjeća njega učinila poslanikom sallallahu alejhi ve sellem nego ga je učinilo prije svega ono što je u njegovoj duši ono što su ljudi mogli da vide i ono što nisu mogli da vide ono što jedino Allah subhanahu wa taala zna اللهم خل الدمع والتمهيدا إن ابناك المقبور مات شهيدا أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا أماه خل الدمع والتمهيدا إمام شيخ المقدسية da ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Čovjeka koji više proveo život u zatvoru nego na slobodi. Imamo Alije Hudejra, starca koji je dan danas u tagutskim zatvorima. Da li ste čuli za šeha Ukla ibn Šuaj? Šej koji je pred samu smrt zatvoren koji je bio zašao u duboku starost, ja mislim preko 80 godina, pa je umro u saudijskom zatvoru. A Allah zna najbolje vjerojatnije da su ga jubili. To su oni koji su pokazali da se žrtvuju čitave sebe za Allahov din. Da li nas Allah subhanahu wa ta'ala voli? إلهي سعيدا ما هو خلي الدمع والتعب تمهيدا إن ابناك المقبور مات شهيدا أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا أماه خل الدمع والتمهيدا إن ابناك المقبور مات شهيدا أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا أنا في سبيل الله الله قرباني صلى الله عليه وسلم كاجه لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق كاجه نبرستانو تشبيتي سكوبنا ومومي أمتو فيدلي وانا إستيني ili ju yuqatiluna fi sabilillah bore se na Allahov putu do sudnjeg dana će ta skupina biti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 Nema sumnje da svaki čovjek, svaki vjernik, svaki musliman žudi da ga zavoli Allah, gospodar svjetova. Nema sumnje da bismo svi voljeli da nas Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Onaj koji je stvorio nebesa i zemlju. Onaj koji upravlja Onaj koji jedini zaslužuje da mu se čini ibadet. Onaj koji je vlasnik nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Nema sumnje da bismo mi možda voljeli i da nas zavoli neki od ljudi koji je na velikom položaju. Na primjer, da nas zavoli neki šejh veliki. Da nas zavoli vođa muđahida i tako dalje. Nama bi to bilo počast velika. A kamo li da čovjeka zavoli gospodar svjetova, koji se ne može ni porediti ni na koji način sa ovima ljudima koji su od krvi i mesa kao i mi, koji ništa nisu drugačiji od nas, osim možda po bogobojaznosti. da zavoli čovjeka stvoritelj svih ljudi. Zaista je to velika čast za svakoga roba. Zaista je čast za svakoga roba da ga Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa spomene kod svojih robova, kod meleka, kod onih koji ne griješe. I to je To je put koji mora težiti svaki musliman. E sad, imamo onu pravu ljubav i žudnju, a imamo i onu lažnu. Prava ljubav je kada čovjek želi da ga zavoli gospodar svjetova i daje sve od sebe da ostvari ljubav. A lažno jeste da čovjek samo priželjkuje ja volim da me Allah zavoli. Ili ja se nadam da me Allah voli. Kao što mnogi danas kjafiri, džahili, fasici govore. Mene Allah voli. Ili ja sam u Allahovoj milosti. A on je u stvari u Allahovoj srdbi. Neki su u Allahovom prokletstvu. Neki su daleko od Allahove subhanahu wa ta'ala i ljubavi i milosti i svake i svakog Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. A Allah nam je subhanahu wa ta'ala dao i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem alamete znakove da li nas Allah subhanahu wa ta'ala voli ili je ljut na nas ili je srdit da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od svoje srđbe nema sumnje da je opšte pravilo da Allah voli vjernike da Allah voli mu'mine da Allah voli, voli muhsine da Allah voli dobre svoje robove. To je jedno opšte pravilo. A da li smo mi ti pravi mu'mini koje Allah voli? Da li smo ti pravi muhsini, dobročinitelji? To možemo, to možemo provjeriti kroz sljedeće tačke koje ćemo bi iznillahi ta'ala spomenuti. Prvu koju bih naveo jeste da li smo ponizni prema vjernicima kakvi smo među ljudskim odnosima da li smo ponizni prema svoje braći muslimanima ili se prema njima oholo ponašamo da li volimo našu braću muslimane ili da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva stražujemo njihove mahane radujemo se njihovoj propasti, radujemo se njihovim greškama. To je prva stvar. Druga stvar, kakav je nas odnos prema nevjernicima? Jesmo li blagi ili smo žestoki prema njima? Smijemo li dići glas protiv ta guta? Smijemo li obznaniti neprijateljstvo svakome onome ko se suprostavi Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi veselam. To je druga tačka. Treća tačka, kakav je naš odnos prema džihadu i muđahidima. Nema sumnje, braćo, da su muđahidi na Allahovom putu sigurno upućeni, da su to ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala voli sa kojima je zadovoljan. وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِينَا وَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Oni koji se bore u, u naše ime, u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, mi ćemo ih sigurno uputiti na pravi put. To je garancija od Allaha subhanahu wa ta'ala. I u odnosu prema njima vide se i dan danas sekte od pravih vjernika. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: La jezalu taifatu min ummeti vahirina ala l-haq. Kaže, neprestano će biti skupina u mome umetu vidljiva na istini. Ili ju fi se bilila, bore se na Allahovom putu. Do sudnjeg dana će ta skupina biti. Znamo li danas ko je ta skupina? Hvala Allahu, znamo. Nema samo jedna je se danas skupina bori na Allahovom stane u otala putu. Svi oni koji ih nazivaju muđahide kjafirima da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva za zabluda i dalaleta. Ili oni koji ih nazivaju teroristima. Ili oni koji ih nazivaju banditima. Nema sumnje da su zglajzali sa pravoga puta. Da su daleko od Allahove subhanahu wa ta'ala ljubavi i od Allahove subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Prema ovima ljudima i prema džihadu, braćo, vidi se koliko smo na pravome putu. Da li, ako već nismo u džihadu, da li žudimo? Da li tražimo način da budemo? Ovdje kad se braćo kaže džihad, misli se na borbu na Allahovom putu, onu pravu borbu, a ne ko što tamo neki misle nešto drugačije pa to je trud, pa to je ovo, pa to je ono. Džihad, kad se spomene, el džihadu fi se bilila, misli se na borbu protiv kafira, gdje se krv proljeva. Sljedeća stvar i sljedeći pokazatelj, voli li nas Allah subhanahu wa ta'ala, jeste koga se bojimo. Da li se bojimo Allaha, gospodara svjetova, ili se bojimo ljudi? Od koga nas je strah? I sve ove četiri stvari koje sam ovdje spomenuo, braćo, objedinjuje ajet i riječi uzvišenog gospodara Subhanehu wa ta'ala. Ja, ejuhel ladina, amenu. Man jertedde minkum an dinihi fa seufa je'ti Allahu bi qavmi. Ovi koji vjerujete, oni od vas koji otpadnu svoje vjere, pa zaista će Allah doći sa narodom, Juhibbuhum wa juhibbunehu. On njih voli i oni njega vole. Doći će sa narodom koja Allah voli i koji vole njega. Kakvi su ti ljudi? Kakvi su ti ljudi koji vole Allaha i koje Allah voli? To su ovi koje smo sada, sada spominjali. Edilletin ala mu'minin, e izzetin ala al kafirin. Oni su prema vjernicima ponizni, a prema nevjernicima žestoki. Juđahidune fi se bili Allahi, wala je hafune leumete vajim. Oni se bore na Allahovom putu i ničijeg se prijekora ne boje. Oni se boje, bore na Allahovom putu i ničijeg se prijekora ne, ne, ne boje. To su oni koje Allah voli. To je narod koga Allah voli i koji sigurno vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li smo mi ovakvi, braći? To pitanje neka svi odgovore sami sebi. Svi sami sebi neka iskreno stanu pred Allaha subhanahu wa ta'ala i neka odgovore da li imamo ove osobine koje je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u ovom uzvišenom ajetu. Od osobina ili od znakova da Allah subhanahu wa ta'ala voli svoga roba jesu i sljedeći da voli braću muslimane iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala da ih ne voli ni radi kakve koristi ni radi kakvog dunjalučkog dobitka samo da ih voli zato što su muslimani da ih voli onoliko koliko su oni u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala a da ih mrzi kad su oni u nepokornosti Allahu subhanahu Allahu subhanahu wa ta'ala od znakova i alameta jeste da se braće druže da se družimo ima Allaha subhanahu wa ta'ala da obilazimo jedni druge radi Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo Znate svi hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je čovjek krenuo da obiđe svoga brata muslimana, pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka, pa ga pita gdje si krenuo? Krenuo sam kod toga i toga. Zbog čega? Šta vas to spaja? Šta vas to veže od dunjaluka? Kaže, ne samo ga volim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, Allah te obavještava da on tebe voli Zato što si ti zavolio onoga roba radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Voliš brata muslimana, obiđi ga, provjeri kako je njegovo stanje, u kakvom halu živi, ima li problema, možeš mu šta pomoći. Radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne radi ikakve dunjalučke koristi. Sljedeća stvar i sljedeći znak ljubavi ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i ljubavi Allaha prema svojim robovima jeste da čovjek ulaže napor, da čovjek uloži sve od sebe za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Da živi život za Allaha subhanahu wa ta'ala. I to u stvari jeste, braćo, islam. El islamu huo ist islam. Islam je predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Da mu se predamo cijelim svojim duhom i tijelom. Da živimo za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Da stavimo sebe, da budemo sluge Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. A da ne živimo na račun vjere. Da ne živimo od vjere kao što mnogi danas, kao što mnogi danas rade. Od znakova ljubavi Allaha subhanahu wa ta'ala prema robovima jeste da ti robovi Allahovi spajaju rodbinske veze. Da neguju rodbinske veze. A najbolje negovanje, negovanje rodbinskih veza jeste da čovjek svoju rodbinu poziva u islam. Da ih poziva u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru ako to već nisu. Da ih obilazi. Da ih postiče na dobročinstvo. Da im pomogne kada im je pomoć potrebna i tako dalje. I ostali svi oblici održavanja rodbinskih veza. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem održavanje rodbinskih veza definiše kada im drugi kidaju ti ih uspostavlja. Kad neko hoće da prekine rodbinsku vezu sa tobom, zato što si musliman, ti je uspostavi zato što si musliman. Nemoj dati da se ta rodbinska veza prekine. Pozivaj u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, kao što je pozivao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pozivao je ljude do zadnjeg trena, dok je koliko mogao, pozivao ih je u Allahomu subhanahu wa ta'ala vjeru. Sjetimo se Ebu Taliba, <clears throat> koji je umro kao kafir, ali da poslanik sallallahu alaihi wasallam nije ostavio dok nije izdahnuo. Dok nije ispustio dušu, on ga je pozivao da izgovori Allahu subhanahu riječi šehadeta, la ilaha illallah. Ali većina nas, nažalost, Mi kažemo, naši su poput Ebu Leheba. Allah digao ruke od njih, jel? Allah subhanahu wa ta'ala ih prokleo. Tebe tjeda je bila hedi o tebe. Nek propane Ebu lehebi i propao je. Wallahi, nismo često puta u pravu. Zato što za Ebu Leheba imamo dokaze da Allah subhanahu wa ta'ala da se nikad nije mogao popraviti. Da je ostavljeno nikad džehennema. Većina naših je poput Ebu Taliba ili boljih od Ebu Taliba. Samo to treba pronaći kod njih. Samo se treba postaviti na pravi način. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, objedinjujući sve ove karakteristike što sam spomenuo, kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, haqqat mahabbati lil mutahabine fije Zasigurno, zasigurno će imati moju ljubav oni, ili ostvarit će moju ljubav oni koji se vole radi mene. وحقت محبتي للمتزاورين فيه I sigurno su zaslužili moju ljubav oni koji se obilaze radi mene. وحقت محبتي وحقت محبتي للمتبذلين فيه I zaslužili su moju ljubav oni koji se udružuju koji zajedno predaju sebe čineći napor u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeri. Wa haqqat mahabbati lil mutawasiline fije. I zaslužili su moju ljubav oni koji spajaju rodbinske odnose radi mene, radi Allaha subhanahu, radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Od znakova, da li nas Allah subhanahu wa ta'ala voli ili ne voli, jeste, braćo, naš odnos prema nafilama. Naš odnos prema dobrim dijelima koja nisu na stepenu vađiba, nego koja su dopunska, koja su dobrovoljna sa naše strane koja ako ne uradimo, nećemo imati kaznu. Ako ih uradimo, imat ćemo veliku nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisi Kudsiju, hadis koga prenosi Allah subhanahu wa ta'ala, riječi Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ حَتَّى بِنَوَافِلِ حَتَّى أَحِبُّهُ Neće prestati moj rob da mi se približava sa nafilama, sa dobrovoljnim dijelima, sve dok ga ne zavoli. A kad ga Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, onda je srećnik taj. Onda blago tome robu sigurno neće raditi ništa osim ono sa čim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen. Od znakova ljubavi Allaha subhanahu wa ta'ala prema svojim robovima, braćo, jeste iskušenja koja Allah subhanahu wa ta'ala šalje. Iskušenja, braćo, u vjeri. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inna izam el džezai men azume bela. Zaista će najveća nagrada je ono za onoga koji ima najviše iskušenja. Najveća nagrada je za čovjeka koji ima iskušenja u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Vidimo, braćo, vidimo, braćo, kako Allah subhanahu wa ta'ala najviše iskušava svoje najbolje robove. Kako u vrijeme Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u vrijeme ashaba, tabiina, do današnjih dana, vidimo koliko je Allah subhanahu wa ta'ala svoje ashabe iskušavao. Koliko je iskušavao vjerovjesnike, nije zato što je Allah subhanahu wa ta'ala htio kazniti, nego zato što ih Allah subhanahu wa ta'ala voli. Želi ih očistiti od grijeha na ovom dunjalu. Želi im dati da ispa, ispaštaju na ovom dunjalu i provjeri njihov iman. U stvari on njihov iman zna, ali nama dokaže koliko smo mi uz Allaha subhanahu wa ta'ala. Sjetimo se muka Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Šta su mu sve radili? Od raznih ureda, od raznih proganjanja, od bacanja utrobe deve ili ovce na njegova leđa, na njegovu glavu, mubarek. Od bojkota, od proganjanja do toga da su ga htjeli ubiti, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao. Njegovi ashabi znamo šta su tabiini, imami ovoga umeta, muđahidi na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Znamo šta su sve doživjeli. Danas možemo vidjeti u lemu Islama koji se drže Allahove vjere da imaju najviše iskušenja, puno više iskušenja nego što mi možemo kad zamisliti. Da se nama može desiti. Imamo šeha El Magdisija, da ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Čovjeka koji više proveo život u zatvoru nego na slobodi. Imamo Alija Hudejra, starca koji je dan danas u tagutskim zatvorima. Da li ste čuli za šeha Ukla ibn Šuajb? šej koji je pred samu smrt zatvoren, koji je bio zašao u duboku starost, ja mislim preko 80 godina, pa je umro u saudijskom zatvoru. A Allah zna najvjerojatnije da su ga jubili To su oni koji su pokazali da žrtvuju čitave sebe za Allahov din. Da li nas Allah subhanahu wa ta'ala voli? Imamo li ove znakove kod sebe, braćo? Koje smo spomenuli? Od znakova da Allah subhanahu wa ta'ala voli svoga roba, jeste šta? Da se rob kaje Allah subhanahu wa ta'ala za grijehe. Da kada učini neki grije, a svi moramo učiniti i svi činimo grijehe, da osjeti te gobu, da osjeti da ga taj grijeh boli, da ga peče, da nije zadovoljan sa tim grijehom, da se kaja Allahu subhanahu wa ta'ala za grijeh. Kaže te bareke wa ta'ala, inna Allahe yuhibu wa yuhibbu yuhibu mutatahirin. Zaista Allah voli one koji se kaju i zaista Allah voli oni koji se čistu, koji čiste svoja tijela od priljavštine, koji čiste svoje duše od priljavštine. Allah subhanahu wa ta'ala voli takve, voli takve svoje svoje robove. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji on voli, koji njega vole, sa kojima je on zadovoljan i na ovome i na budućem svijetu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم Put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine nepravednog dana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Na kraju cijenjena braćo, spomenut ću još jedan znak Allahove ljubavi prema nama. Ali možda znak koji objedinjuje sve ove znakove koje smo do sada spomenuli. A to je slijedjenje Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da li smo na onome na čemu je bio Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam? A nema sumnje da je on bio u svim ovim stvarima prvi koje smo spomenuli. I u mnogim drugim stvarima koje nismo spomenuli, Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam je bio prvak. Nema hajra, a da on nije bio najbolji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunuba. Reci o Muhammede ako mene volite ako Allaha volite mene slijedite. Pa će vas Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Ovaj ajet učenjaci Ehli Sunneta nazivaju ajet, znači mikijas, odnosno sa kojim se meri. Hoćeš da vidiš da li voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, gdje si onda u slijedjenju Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Da li zaista slijedimo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Da li smo zaista prvi u svemu kad je u pitanju Naš vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Ili kod mnogih ljudi nažalost izgled je ehli sunetski. Onaj spoljašnji izgled, a unutrašnji je džahilijetski. Nažalost, mnogo je takvih ljudi. Nažalost, vidjet ćete ljude da se zabave oko nekih sporednih stvari, ili manje važnije stvari, a zaboravljaju velike, ogromne stvari. Vidjet ćeš, ljudi imaju brade, kratke nogavice, svaka druga riječ im je subhanallah ili zikr ili tako dalje. Ali ponašanje je džahilijetsko. Njihova unutrašnjost je truhla. Vidiš ga kako iz prevelike ljubavi prema poslaniku, sallallahu alaihi veselem, nikad ne skida prste sa desne ruke srebreni, A vamo je na sebe natovario stotine hiljade grijeha. Pustio je kosu da bi se poistovjetio sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi wa sallam. Ali unutrašnjost da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Ima lijepu fasadu, a unutrašnjost nema ja ništa. Da li smo od ovih, ili smo od onih koji zaista istinski slijede Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u svakom pogledu. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže o poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem kad su ga pitali o njegovom ahlaku, kaže khuluquhu l-Quran, njegov ahlak je bio Kur'an. Bio je živi Kur'an koji voda. Sve ove stvari koje smo spomenuli ranije, ponovo ponavljam, sve je to Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao. U svemu je bio prvi. Nije samo brada ili kratka odjeća njega učinila poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, nego ga je učinilo prije svega ono što je u njegovoj duši. Ono što su ljudi mogli da vide i ono što nisu mogli da vide. Ono što jedino Allah subhanahu wa ta'ala zna. Da li slijedimo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je u pitanju znanje. Koliko znamo hadisa Allahov poslanika na pamet? Koliko znamo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala na pamet, Kur'ana uzvišeno? Koliko, koliko volimo iskreno svoju braću? Koliko činimo ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala kad nas niko ne vidi? Koliko smo dobri među ostalim ljudima? Mi smo jedan put ovdje pričali kako budeš prema svojim robovima, prema robovima Allaha, Allah će biti prema tebi takav. Ako si prema njima milosti, Allah će biti prema tebi milosti. Ako si prema njima blag, Allah će biti prema tebi blag. Ako drugima opraštaš, Allah će tebi oprostiti. Ako drugima činiš dobra djela, Allah subhanahu wa ta'ala će tebi pomoći. Ako drugih otklonjaš ne, ne, poteškoće, Allah će tebi otkloniti poteškoću. Po i sve ove druge stvari koje moramo mi imati. A naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je najbolji uzor. I ashabi radijallahu ta'ala anhu na svaki način su htjeli da se poistovijete sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Na svaki način su htjeli da liče na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa čak i kada se prenosi da su neki od njih kratili brade koliko je jedna šaka. Zato što je prilike tolika bila brada Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A danas ljudi se umore od brade pa kaže ja je skratim da bih ličio laže samoga sebe. Skratio ih iz drugih pobuda a onda kaže ja hoću da ličim na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A ako hoćeš baš Allahovog poslanika da poslušaš poslušaj njegove riječi u'fu lihje, puštajte brade, puštajte brade, nemojte ih kratiti nimalo. To je uputa od našeg vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Nema sumnje da je to hikmet koji se pominje u velikom broju ajeta. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ I podučava ih knjizi, to je Kur'an i Kerimu, i hikmetu, to je mudrost. mudrost, a to je sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji puno vole Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koji vole Allaha gospodara svjetova iznad svega. Koji vole ljude samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Koji mrze griješenje kao što čovjek mrzi da bude vačin u vatru. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji puno donose salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah u poslanik sallallahu alaihi wa sallam Man salla alaihi salata wahide sallallahu alaihi biha ašere. Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset salavata. Allah na njega donese deset salavata. A salavate na poslanika sallallahu alaihi wa sallam donosi samo onaj koji ga puno voli. Koji ga puno spominje. Koji stalno želi da se posjeća na svoga vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam.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 ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي ألف بيننا لنكن بظلك أجمعين وهو النجاة من الضياع ووحشة الدوب الحزين يا رب ألف بيننا لنكن بظلك أجمعين Amerika, Rusija, bilo ko, neće ovoj dan Allah je obećao da će ovaj dina čuvati. I Allah je obećao da će, da će izdrečavati u izletkama. U jem kuruna, u jem kurumba. Wallahu, hajru nani. Sova pot vjernika. Učeneta nedemokratijom. Učeneta nedemokratijom preko puta Kur'ana i Resulullah sallallahu alaihi wa sallam sunetu. La ilaha